Kaizo hemen gaude berriro, beste, at, beste aste batean. Hemen daukagu Aimar, Aimar, zen mogu zaude? Kaizo hemen gaude, beroa pasatzen. Bakarrik? Bai, nire amabarekin. Ba, ez duzura mama ikusten? Eh, lotan dago, la, la siestita. hemen dago titi, beba, izen titi. Kaizo hemen, bota auto hain ni nahi gabe siesta bat. Bueno, pues hasiko gara albizteekin, no? Vale. Mani ba, dakarskit, hiru albiste ez dakit, ondo salduko ditudan. Egia esan, baina bueno, egingo dugu alduguna. Lehenengoa da, ze aht gazteizek e, atera du komunikatu bat HTS inguruan, ez? Eta hor esaten du, ba, zelan jarriko dugu igual komentarioetan, baina hor bilatzen baldin baduzue aurki dezakezue, errezki. Eta hori agertzen da zelan, ba, Euskal Herri mailan, Osa, egongo diren taf kilometro gehiago e, biztanle, dauden biztanleak baino. Eta hori dela pues, Frantziarekin edo Espainiarekin, ez dakit beste edo zein estaturekin alderatuz gero, dela ba, rankin horretan dagoen herririk pues, altuena, ez? Osa, esan nahi dut, kilometro asko daudela hor. Eta destinatu dutela, diru pillo, eh, HT-ren eraiki, eraikuntzan, naiz eta ba, dauden artikulu asko esaten duten, e, ba, hori AHT-ren proiektua ez dela bat ere eraginkorra. Eta orduan HTS gazteizek, atera du komunikatu bat eta esan du, ba, gustatuko litzaiekela maiatzaren txeian, ba, ateratzea argazki bat, esan ez AHT erik ez, eta ba hori, ze jakiten baldin badugu, e, diru hori invertitu aldela, adibidez, eh pues, gauza publikoetan, hau da, eh osasun gintzan edo eskuntzan, eh, alako zer gaur egun gainera, behar dela. Basko ba, oso beto joango zela gizarte, joango zitzaigula gizarte moduan. Hori da lehenengo berria, eta bilatu dezakezu, dezakezu, eh. Eta HTS, Gero bigarren berria da eh, filosofa in, famatu bat eh, alemana, Karolin Emkek, esan duena, ez? Eta esaten du zer gauza hausun hartu dituen azkenen Eta ba, esaten du que la pandemia es una tentación autoritaria que invita a la represión. Eta balantxan jartzen du, ba, bi gauza hau da. Edo gora honetatik, aterako gara, edo gizarte moduan hobeto, edo txarrago. Hau da, edo sistema honek harrapatuko gaitu gehiago, hau da gure giza eskubideak eta gure gure, bai, gure bizi baldintzak izango direla e, e, egongo direla asko ere eh oprimituago, hori gerta daki guke, eh? edo beste aldetik gertatu da justo kontrakoa. Hau da Ba, jartzea mai gainean empatia eta mobilidad horiek eta konturatzea jartzen baldin ditugu mai gainean eh horiek gizarte moduan asko zobeto joango zaigula. Hau da, estatuak lortzen baldin badu, mensaje hori kalatzea, zein mensaje? Ba, ejerzitoak beharrizkoak direla edo e, virus hau e, hilko duten horiek izango direla militarrak, ba, hori kalatzen baldin bada gure gizartean, ba, asko zerrazago izango dela kontrola eta mugida horiek gure gizartean e, sortzea, sartzea. Baina bestaldetik, edo bestalde, eh empatia esarako gausak eh sartzen baldin badira gure gure buruetan, hau da, pues, benetan zer gertatzen ari den, ez? Hau da, osasungintzan edo gausa edo empatiazko zaintzak edo gauza horiek eh kontuatzen ba, gara gausa horiek izan direla. Eh benetan mundu, o virus hau, eh virus honekin emaitzen ari direnak, controlar Kalkonturatzen baldin de horretaz, asko ze errazago joango y izarte moduan, eta esaten du, va a resultar decisivo poder demostrar que las sociedades que menos dañadas salen de la crisis sean aquellas que cuentan con un sistema de salud pública, aquellas cuyas infraestructuras sociales no han sido privatizadas y erosionadas por completo. eta irugarren berria dago ere horrekin erlasenatuta eta Noam Chomsky famatuak ba, esaten du. Eta hor, dago guapo, ez dakit non topatu baina daude zenbait artikulu horren inguran. Eta esaten du, e, ekonomila, ekonomilarik daki, e, ba, suposatzen dela gaur egungo sistema neoliberalean izan daitekela ere filosofia bat, de vida. Ba, esaten du, edo zein ekonomilarik dakiela, e, bezero baten e, informazioaren menpe dagoela edo zer gauza erostiak. Hau da, zu kotxe bat erosten baldin baduzu, suposatzen da sistema honetan, e, erosten duen horrek badakiela zergatik erosi duen, oza, informatuta dago, ta, ta, ta, ta, Baina, hori da, ekonomiaren teorian e, eh, pirarerik handiena. Baina, argi eta garbi ikusten da zelan, gaur egungo mundua dagoela, dagoen guztiz aldre bedestuta, eta gaur egun e, eh, pertson ez dugu erosten, ez ditugu erosten gauzak benetan informatuta gaudelako, hau da, da gauza bat irrazionala. Baliatzen, sistema baliatzen da, e, publizitateaz, ba, guk ez ditu, guk behar ez ditugun gauzak, beharrezkoak direla, pentsatu arazteko. Ez dira gauza batzuk irrazionalak, eta pues, adibidez kotxe bat, guk ez dugu behar kotxe bat, edo ez dugu zertan euki kotxe hori, baina baldima dago bombardeo bat terriblea, ba, azkenean erosten dugu. Dago, baliatzen da horretaz publizitatea. Eta hori e, aplikatzen du sistema elektoral lera. Eta zaten du sistema representatibo honetan, ba, jendeak ez duela boskatzen benetan informatuta. Baizik eta boskatzen duela irrazionalki, eta askotan benetan berri ditzien kontra dagoen jendeari, hori izaten du noam txoski. Eta ni egia esan ados nago berarekin. Eta uste dut hori mai gainean, e, a ber, aspaldi dago hori mai gainean jarrita, baina bai noam txoski, bai e, Enkek esaten duten moduan. Ba, krisi honek agudizatuko ditu gauza hori hau da edo kapitala edo bizitza ez. Aimar, urrengo notizia, albistea? Bueno, pues badirudi gaur goizean el correo, <laughs> el correo duela sol, eh, medikuen, enfermeroen, eta eta barren soldata. Eta, pues, que pizka bat inflatuta egon direla datuak, pizka bat. Orduan agian, pues, enfermera batek cobratzen du lau edo holako gauzak. Baina gezurra denez, ikus dezagu, ikus, ikus dugu zelan dauden informatu eta gure edabideak, ez? Kontsumitzen ditugun edabideak, pues, hori argitaratu dute eta noski aldatu behar izan dute eta webgunean atera dute justo duela ordu erdi bat ba hori gezurra dela eta txarto, txarto jarrita zaudela, errore bat izan da. Oso ondo, Galderabad. Noren, o sea, parecía que cobra una cajera. Eso Es la publicidad. Pero no, porque de nada sanitario y policía, porque es muy importante. Ni que batu con un querer vocento, El grupo vocento. Cajera, sí. Vale. Cajera, mil euros. Buah, mil putos euros, eh. Joder. Limpiadora de residencia, 1366. 8, auxiliar 6 mila laureun, enfermer, enfermera... Auxiliar de qué? Medikua 6 mila 6 eurun euro geta mazortzi, poli, eh, polizia 6 mila 6 eurun, ititiz izate zenuen? Ba, honekin lotuta, eta aurreko, aurreko, eh, aurreko berriak, eh, berriekin lotuta dagoena, da el correo eta grupo gozentoen atxan, o sea, el correo dagoen egitura. Eta da justo ba, el grupo gozento ez. O sea, ez dago euneko, euneko e, libertad de prensa ez dagoela. Eta orduan ba, ikusten da grupo gozentoen atxean dagoela daudela e, guk ezagutzen ditu komunikabide gehiena. Eta horren atxetik, grupo horren atxetik, ba, daudela haien inversoreak direla ba, bankuak eta movida horiek. Orduan mankuek egiten dituzte hainbat eta hainbat e, espekulazio edo hainbat eta hainbat inbertsio ba, gerrak eta armen mobidetan hori denok dakigu ze horrekin ateratzen da dirua Osa ez da gezurra hori BBVak egiten ditu inbertsioak ba, gerraren alde eta mobide horiek eta horrekin hori da guk, guk baldimakago dirua sartu eta BBVan diru horrekin BBVak egiten ditu inbertsioak gerran Orduan e, Le Figaro e, aldizkari frantsesa edo egunkariei frantsesa erekin gertatzen zen bezala, gertatzen da grupo dozentorekin. Le atzean beti egon da, lefigaroren so, lehen da armak, e, arma, em, em, armaen enpresa bat kudeatzen duen pertsona bat, osea horren atzetik e, dago pertsona hori. Orduan, zuek zer uste duzue, Le e, libreki e, publikatuko direla eh, armen kontrako artikulu ak, pues obviamente ez ez. Ba, horregatik, el correon, pues gauza asko izango dira eta beste, ba, eta beste gauza batzuk ez, baina zuzen zuzenean ez da egongo inoiz libertad de prensa totala, ze horren atxetik mo totala, ez da, ez da gu, pizka bat ere, ze atratzen baldin mazara pizka bat, hegemonia horretatik, ba ez dizute utxiko, e, argitaratzen gauzak. Eta hori hainbatetan hainbat gauzekin gertatu da. Eneko adibidez, eh, eneko margolaria, ez da el korreokoa, baina ez dakit ze egunkarian e, artik, e, egiten zituen bere marrazkiak, eta tipo hori ezaguna da, ze bastante eskertiarra da. Eta, bueno, atera hegemoniaren bide horretatik, hau da, ukitu zituenean, bozentoren atzetik dauden pertsona horien interesak, ba, tipoa bota, bota zuten, orduan hori, zimaz bilatu behar ditugula ere, el correo edo ABC edo berdin dit, horietas aparte, bilatu behar ditugula ere, beste komunikabide azke batzuk, kontrastatzeko informazioa hori importantea da. Ze, grupo gozento egiten duena da, creador de opinión, edo zein egunkari bezala. Eta irakurtzea bakarrik grupo gozentoren berriak, horrekin bakarrik sortuko duzu iritzi monta bat. Orduan importantea da, beste berri batzuk irakurtzea eta azkenengo albistea? Bueno, ba, azkenengo albistea e, egunero esaten diren datuak eta horri buruz doa pizka eta da estatu espainolak eta euskal euskal erkidegoko gobernuak ematen dituen datuen arteko ezberdintasun txikia, ez? depende zer kontatzen duzun, nor dago gaizorik, nor dagoen ez gaizorik, zenbat test egin diren, zein test daude dira baliogarriak kontatzeko. Orduan, Espainia... Edo, no? edo txuk kontatu nahi ditugun. Hori da, Espainiako gobernuak esaten du hemen pues, nahiko txarto dagoela movida, kurba, bueno, hori ez dakit esaten duen, baina kurba berezio bai, gora gaudela eta eta orkulu eta bere lagunak pues esaten dute Como berrogeta mazortzian dondera esan zuten dura biagun Que esto está de puta madre Que todo a currar que no pasa nada Joder, gainera Gainera esaten zuenez Están con los Están con los currelas, entonces pues ah, con los currelas, pues acurras Chavales Claro. Baina mogia da, eh, orain egiten ari direna dela, ba, o, telebiztan eta bakarrik jartzen dituzte, PCR frogak. Eta orduan esaten dute, igo dira, zaur, duela iru egun uste dut, zutela, igo dira bakarrik, berrogeta markazu. Eta karo, mobila esan zen, egin zituztela, ba, berrogeta markazu ziren PCR, PCR atera zituztenak, baina gero beste laureun zeuden test azkarrekin ateratakoak. Baina kasualmente, pues eso no les interesa tanto, las ateratzen. Eta gero ikusiko dugu, o sea, berez, seguramente ikusiko dugu nola, karo, orain e, eh, utzi dute jendea kalera ez dakiz zer, bai, eta mesua erabide guztietan da responsabilitatea eta como el balón ahora está en vuestras manos, ez? Aldu kaleratera eta ikusiko dugu zelan portatzen zareten, eta bakoitza izan behar da, individualki izan behar da responsablea zer egiten duen, eta akua infektatuen kurba agora baldin badoa, pues, eh, zuen errua da, por no haber hecho bien las cosas. Ez hori da mesua dagoela etengabe, etengabe me, e, komunikabide guztietan, baina... Eta gainera badaude, oza, atera dabe bai, perspektibekin jorazten. Demostratzeko jendea ez dela, sea, benetan ez dituela neurriak betetzen, claro, depende argazkian ondik ateratzen duzun, ba, badiru dibetetzen dutela edo ez. Claro, seguramente ez da kontutan hartuko, sea, kontutan hartuko da, noiztik algaren eh, kalera joan, baina ez da kontutan hartuko noiztik hasi garen lanean, berriro, ez? Eta beti bezala, parkean e, e edo trapagan bertan e, munipak kontrola egiten e, ortueiako mugan, jendeak ez egiteko pues, ez pasatzeko bi metro ortueiara, baina e, baina gero, astelenean, jendea joan beharko da lanera, metroan, autobusan, edo orduan horrek ez du importa, oza, bizitzak ez du importa, produzitzera baldin basoaz. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, ba, orain ekingo diogu elkarrizketei, no? Bai, vale. Aztenetan elkarrizketatu ditu e, bi pertsona bat, ridu, riduan, amaziga, bere berea, Afrika iparraldekoa e, dena, baina berez hemengoa dena ere bai, zaitorri zenean dela pillo, eta garaz elkartearen barrua militatzen du. Eta egiten ditu uste, mila milioi ekintza, ba, haien erritiko etortzen diren horiei duintasuna emateko. Hau da, instituzioek egiten ez dutena, berriro ere, eta beti bezala, gizarte mugimenduak egiten dute hori ridu, ridu kontatuko dugu bere esperientzia. Eta bigarrena da, e, eh, errefusiatu Albaniatik dato, datozen pertsona horiek, hori zirbenan daude, e, hori denok dakigu, ba, hor dago e, eh, zirben azarea eta zirben azarearen barruan, ba, bozera maierik nagusiena da Naiara, eta Naiarak bere kontatuko digu zelan sortu zen, zirben azarea, noiz, nola, eta espero dugu gustokoa izatea. Bueno, pues la primera pregunta, Ridu, es un poco saber qué tal estás y esas cosas. Es la pregunta obligatoria. Muy bien, bien Naris, perfectamente bien, pues y, para adelante y, luchando todo lo que se pueda y quedando del carro como se puede, eso es. Bueno, Agaras, la asociación de Agaras en la que vosotros estáis, eh, ¿qué, ¿qué tipo de asociación O sea, ¿en qué consiste? Agaras es una asociación de jóvenes inmigrantes de Vizcaya, exactamente jóvenes y ir del pueblo Amazir del norte de África. Eh, se creó en el año 2013 y su objetivo, su objetivo era pues, un poco divulgar la cultura ser hacerla que se conozca y defender los derechos de las personas amazir y luego pues trabaja la integración y, digamos del pueblo amazigh aquí en Euskadi y además de trabajar la sensibilidad, la sensibilización y, del pueblo de acogida de los vascos, digamos es crear como puente entre la gente que acogida de aquí, del pueblo, vasco y la gente del pueblo amazigh. Estos eran sus objetivos en el 2013 cuando se creó y pues a lo, pues, a, lo largo de los años va a eh, ir cambiando un poco los objetivos y últimamente más se dedica mucho más al tema de la acogida y, trabajo con las personas eh, o sea, que tengan que tienen dificultades, eh, las personas vulnerables. Eso es un poco lo que trabajamos ahora mismo. ¿Agaras qué quiere decir? ¿Agaras, agaras? Agaras es en derever, Yo creo que es el camino correcto o el camino a seguir. Yo creo que más el camino correcto. Si lo dices dos veces, es agarra, agarra, es el camino a seguir. y es un poco Ahora mismo, o sea, vosotros estáis trabajando más que nada en Baracaldo, ¿no? Con los, con los bereberes, con los amasig que hay ahora mismo en Baracaldo. ¿Cuántos, cuál es la situación ahora mismo en Baracaldo? O sea, ¿cuántos amasig hay en Baracaldo? ¿Cuántos están en la calle? ¿Con cuántos tratáis? Antes del COVID, ¿eh? O sea, digo, Quiero decir, antes del COVID, ¿cuál era la situación? Ah, pues la situación, vamos, el, el, Baracaldo es, es, un municipio donde estamos muchos y más No te podría decir las cifras exactas, pero te podría decir que en Euskadi pues habrán unos 7, 8 mil amas en todo Euskadi eso es en todo el País Vasco. Y para especialmente hay varios jóvenes, eh, y pues bueno, pues hay, hay jóvenes que llevan aquí ya mucho tiempo, que tienen su camino arraigado con sus familias, con, o vamos, eh, que, están muy bien y otros que recién llegados pues eh, que están en situación difícil y, bueno y es con quien estamos trabajando actualmente. Mm no sé si en la calle, o sea, porque lo que vosotros hacéis es a las personas que, vienen aquí, a las si más que vienen aquí, eh, pues se, les enseña eh, castellano, se les intenta colocar en un oficio y luego que ellos se busquen la vida, ¿no? Pero aún así no, no se da abasto, entonces hay muchos que por desgracia tienen que estar en la calle, ¿no? Más o menos cuántos hay en, la calle, antes del COVID. ¿eh? Ah, antes del COVID te, te diría que hay unos 25 a 30 30 personas que están en la calle, no específicamente solo de Masir, porque a la hora de atender no atendemos solo a los sino a todas las personas que están en la calle. Y nuestra labor es un poco, pues es, eh, nuestra labor es llenar esos grupos que no llegan en las asociaciones que se dedican a ello de forma profesional, ni lo, donde no llega también servicios básicos del, vamos, servicios básicos del ayuntamiento. Y entonces, digamos, lo que, lo que solemos hacer es, aquí en Baracaldo hay un, hay un comedor para comer, pero para cenar no. Entonces dedicamos un poco para hacer, hacemos estas cenas que no hay, eso es, y intentamos, pues contamos con una red para acogida en casa, que varía, que depende de la época del año un poco, y es más intensa en invierno cuando bajan las temperaturas a cero y bueno, pues al principio empezamos con esos jóvenes cuando era, o sea, cuando, pues empezamos con ellos dándoles mm, dándoles bocadillos en, bajo del mismo puente y que hemos ido ahí, que hemos ido ahí pues, mejorando un poco, pues se nos dio una asociación de vecinas de, de que, nos, nos presta los locales en que podamos, el que damos las cenas, eh, y luego pues se unió otra, se unió una parroquia del Carmen que nos dejaron en el espacio, luego se unió otra asociación de ecologistas, y entonces el proyecto ha ido un poco creciendo y estableciendo. Y la idea es darles a los chavales cenas todos los días a la semana, eh, los que están fuera del y bueno pues y, y conejos cuando hay temperaturas muy bajas para que duerman dentro eh, y más tarde también se unió una mezquita que es al es una mezquita bastante activa aquí en Baracal. Y entonces eh, la idea es, que estamos haciendo tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Al principio eran todos los días de la semana, pero luego ya cada vez es más complicado, cada vez eh, se cansan las familias y decidimos que en el local de ecologistas hacemos la, hacemos la cena las, las personas voluntarias y sí va donde, donde toca la gente. Cada semana toca en un local. Pues una semana en Ronti, una semana en la Parroquia del Carmen, una semana en Ecologistas y una semana en, en la mezquita. Entonces, durante todo el mes, pues pasar por cuatro espacios una semana en cada espacio. Además de estas cenas, pues se les da pues, apoyo, de, clases de castellano, se hacen diariamente también acompañamientos para hacer tema de papeleo, de acompañamientos al hospital, acompañantes a todos a, a lo que necesiten eh, se ha hecho al principio una campaña de recoger mantas porque no, no tienen y bueno, eh, la respuesta ciudadana ha sido, ha sido interesante y recibimos muchas mantas, ropa de abrigo y de ahí un poco se pasó del invierno. Y a partir de diciembre del año pasado, eh, la parroquia nos permitió abrir un, local eh, contiguo a la parroquia y donde podían dormir de ellos dos, de esos chavales pues podido pasar el invierno allí hasta la llegada del COVID-19. Y a raíz del COVID-19, o sea, toda esa organización que, que habíais vosotros hecho y vosotras hecho, eh, ¿qué es lo que ha pasado con esa organización? O sea, ahora mismo, desde que llegó el COVID, ¿dónde están esas personas? Bueno, pues cuando llegó el COVID-19, pues se, le, o sea, se les habilitó, desde parte del se le habilitó a el frontón el frontón municipal, eh, donde estaban ahí acogidos, o sea, suelen estar por la mañana ahí, pero por la noche duermen en su sitio donde dormían. Pues, eh, bueno, pues ya, ya no son 25, sino ya son 52 personas, incluso algún día más. Y, bueno, pues eh, y luego pues se les pasó a la CESARRE, que es más amplio, más amplio, y que actualmente están en la CESARRE y bueno, pues eso, están en la Cesar y es un sitio algo más amplio están en algo mejor, pero bueno, con dificultades, que por supuesto que estar condicionados 52 personas juntas es, es muy complicado, pero bueno. Sí, 52. son además de muchos, o sea, diferentes caracteres, ¿no? Y además el, lo que lo gestiona es una empresa, ¿no? Que es Goistiri, ¿no? Goistiri es la que está. Pues eh, la, la, realmente la, es esta es la asociación pero luego pues hay más asociaciones eh, que, que, colaboran con ellos. Y bueno, pero bueno, pues el, proyecto es lo está llevando adelante Oyster con apoyo de más colectivos. Nosotros desde aquí, ¿y nosotras cómo podemos ayudar? Quiero decir, eh, hace unos días yo vi un, un cartelillo que decía que necesitaba, eso que se están pidiendo, que se buscaba gente que estuviese dispuesta a enseñar castellano, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar desde aquí? Eh, lo que se, lo que, o sea, lo primero que necesitaban esta gente es tener las, las necesidades básicas cubiertas que tengan un sitio donde dormir, que tengan una cama, que tengan las comidas, que tengan, que tengan que puedan comer, desayunar, comer y cenar, tengan eh, una vez cubierta cubiertas esas necesidades básicas y pues estaba bien pues para 52 personas juntas habrá que buscar algo lúdico, algo que tengan algunas actividades que puedan hacer para y eso es, pues si, se pedía, pues como decirlo, como tú bien sabes, pues se les pedía que se necesitaba pues eh, profesores voluntarios que puedan dar clases de castellano, si necesitaba pues algún, alguien que haga tema de deporte o alguna cosa, todo lo que se pueda permitir dentro del COVID-19, pues deportes que no permitan eh, contacto físico. Que, que se toquen, eh, o sea, que sea fútbol, cosas que no haya contacto directo entre las personas, eso es agradable, Y bueno, pues eh, como bien sabéis también, música, lo que hacías tú, tú Ares, que venía muy bien. Y bueno, pues se ha ido, poniendo cosas, se ha ido consiguiendo cositas, sí. Entonces, cuando desde aquí en adelante, cuando también termine el COVID, se va a seguir ah. necesitando, se van a seguir necesitando profesoras y profesores de castellano y todo aquello en lo que una persona pueda ayudar, ¿no? O sea, todo es bienvenido. Pero más que nada recalcarlo el tema de los profesores de castellano, ¿no? Pues ese, sería bienvenido y incluso pues eso, ese es el profesor, el profesor de castellano serían bienvenidos porque además de la asociación contamos para ellos con un programa que te comenté que se llama parejas lingüísticas que es una forma también de aprender castellano pero de conocernos es que en, que en que una persona o sea que uno de esos chicos y la, de esos chicos pues, se, le asigna un, no sé si llamarlo profesor un coach o un amigo en que quedan dos veces a la semana eh, para charlar para tomar un café y para hablar en castellano esa es la y eso es y, con esto pues actualmente son son 11 parejas ya van y bueno, pues se más personas para seguir aumentando estas, estas, este proyecto que se llama Parejas Lingüísticas. Vale, pues es que te has corrido, no sé si tienes algo más así que decir o... Nada, pues agradecerte la colaboración y tu disposición y, y, a los chavales que les conoces personalmente, ves cómo van para adelante y cómo tierras a pesar de la dificultad y, y bueno, y, y para adelante. Vale, es que has corrido. Que dado será aquí. zelan, zelan zaudez? Beti galdetzen dugu ondo. Hor, ja, drama gubila bete. Eta, bueno, momentu zondo, vale. E, eh, Zierben azarearen inguruan, hitz egiten baldin badugu. Eh, e, Guztatuko litzai guke pizkat jakitea gainetik, zer den? Bai, e, ba, zierben azarea e, ongetorriko arrega talde bat da, izatez e, bizkain sortu zanen nengo arrega taldea da, Eta bueno, la ba, sortu zen, ikusi zelako zierbenako portu inguruan, hainbat pertsona zaudela nahiko talde handia, e, kalean lo egiten, oso baldintza txarretan bizitzen, eta hori jendea da, ba, e, portu inguruan zegoen, eure helburuan alako resuma batu daitea, e, batuak ez dio kiberiken maten nebun legalean eiteko, eta hori nebuna zea da, zerrietan, edo bezalako kutxasontxietan sartu, eta horrela altzea, horrela daude e, portu inguruan eta eta bueno ba zierrena jaia e, eh, egiten duena da ba bueno buru nagusia da erakundei eskatzea eh haiek egin dezaten egin beharrekoa pertsona hauen behar izana kasetzeko eh pertsona hauen egoera salatu eta bizkandegiari jakinarazi eta gero ba bueno e, bitartean ba pertsona hauekin ba bueno e, lan egiten da edo egonaldia kurtzu beterrasteko horretarako zegiten da, marriola eramaten zaie, bakan pindendak, losakuak, mantak, eh, esterak, arropa eta horrelakoak, janariaren eramaten zaie, eta izote eran hori izan zan lehenengo jartu erarrakin banaz, janaria e, eramateko antolatu ziren taldeak, e, arropa ere garbitu egiten zaie, Eta gero, ba, bueno, lantzean den, ba, ba, mediko kontsultera lagun behar zaie, instruktoren bat daukat ospitalera, arazo juridikoekin ere bueno, alde neurrian eta gure mugekin baina zaiatzen gara horre laguntzen, bitartek aditza lanak abokatu abokatuekin, miskuntza gatik bai, eta bueno, eta lako gauzak. Noi sortu zen, e, gutxi gora bera, oza, zein, izan zen urtea? Ba, egon dela urte, dini eta mazaztian sortu zen. Mm-hmm. eta... Baina, izan jende soltean, horretan, ingatzi erben azarea berezen sortu dadi, eta dini eta mazaztian, ba, ura ostean ja, hasi zen apur bat eh, antolatzen ba ba gaur egun zerbena zarea dana eh, eh Covid 19 eh, hau baino lehen osea, zehon dela bi labete zein zen bai. eh, zein zen egoera Bai ba bueno eh, justo momentu horretan dut txaguen eh, muti askorik muti berdinen zen dana ez dira gizonezkoak, Ba, momentu horretan, e, egoten egiten dugu eta bosko, eta mar bultan, e, eh, normalan mutu dugu egoten da, baina egia da, e, eh, mutu nahiko txuen zirela zantan jarrera. Orduan, daukiko genituen ame, enu no, eta mar bultan, eh, eta zantan jarren beste egoten eta marri buru e, bai. Eta gara, bakurak betiko, bakantinen eta lo egiten, e, ba, nahiko balea dide ditxudekin, baldin txarretan, eta, bueno, gure horri dut zentzaio, ba, poliziak, ba, bitxo gara bera bilero behin, edo ba, joaten dala, kanpin denda kendu, kendu, eta horrek ba, komplikatu egiten di, bai, eh, euren egon aldi, eh? Perfila da e, gizona eta albanesa, ez? Baina orain ba. dela zenbait urte albanese albaniatik aparte beste leku ere etortzen ziren, ez? Bai, e, bertan hasi ginenean e, talde talde bizen den. Bizen genuena talde handia, horrek albaniarak zirela, eta gero gara egon beste talde txikiago bat, e, eta bertan, bagontzan, e, Siriako jendea, Kurdistan ekoa, Afganistan, Iran, horra proa perfil ezberdina zan, jende nagusiagoa, bueno, da netarik, eh? baina, baina zirela dena gaztea, bazauden emakumezko batzuk lehi bai. baina ondala urte diego, hori taldea bi gara mogidu zan, eta, eta baina baino ez dugu Eta gaur egun, covid baino lehen, zenbat pertsona elkarte e, daude hor barruan sartuta? Osea, dago jende asko, ez? Zer dago? Bai. Oh, ba, ba, ez nuke, ez nuke lehizu bat ezakun, baina neko talde handia da, zaskenean, e, eh, ostira larun bat eta egando guztietan eramaten da zaria, eta hor talde asko daude. Ba, ba dago bai ongitorriko jendea, eh, gitarriko talde lokalagoetan ere dagoen e, jendea, e, eh, bajai denea etxaliko gazte zanbladak, e, eh, lagun taldea be bai, igual inoen gulkartetan ez daudena, bai, ez nuke jakin dozaten kopuru bat, bai, e, eh, jura bai, ez dakit, eh, egia zan, e, ez dut inoiz pentsatu eta ez dut inoiz kalkulatu, baina, baina jena da ikotxu bai. E, gaur egun, e, alere, etorri zaigu e, virus hau, eta e, hau etorri eta gero ikusi da, zelan, ja, instituzioek Esku sartu duten, bengoz, eta bideratu dituzte refusiatu leku batera. E, zein da gaur egun haien egoera? Bueno, ba, momentu honetan berrogeta lau pertsona daude, ze, claro, e, joan dira, eltzen, hau da, konfinamendu hazi ondino, elduziren beste pur batzuk, orduan gaur egun berrogeta lau pertsona daude, zierbenako kiroldegian dauz, e, be, hortik berrogeta lau albanearrak dira, eta badago beste mutile argeliar bat, Eta, bueno, ba, zuk esaten zen dugu moduan, lehenengo aldiz, eta kundek euren oinarrizko behar izanak egaziteko arduratu dute, eta egiten ari dira burutze gorria eta bitarte. Eta mutiak egia zen, odokorren naiko pozitauz, ez zaten daude bat ratu hau bala, ba, nik uste dut ezkertzen da bela balenengo aldiz eh, erakunde kapur bat atendu dituztena, eta, eta ondo dauz, pozit dauz bueno, posik, ba, guzti nago dira, ba, irtetxeko gogoz, ez, baina, baina zentzu horretan, ba, posik. Mm. Eta gure lazai, ez, azkenean, ba, egun galdia da, bernatuta dago guna, egunen idualdize jango dutela, ba, daukatela nondo egin, ez dutela hauki pasako, abrain arte, ba, hori bernatzea, ba, zaila edo esin ez pasan. Ose, abrain arte, eh, janari eman dituzten horiek, Horein ja e, ez dute janarik ematen ez, dino delkarteak eta mugimundu soziale, eta hain daude... Ba. Eta azkenengo galdera, da gutxi gora bera zergatik, iaz egiten dute albaniatik. Hengo dira, bos mila milioi e... argudio edo arrazoi, baina zinda, zuk zergatik uste duzu pidatzen direla albaniatik. Bueno, ikusten baina orokorrean egoera ekonomikoa agatik. Hau da, eure ikaskenean anungo soldata arrunt bat, iru eure euro ingurukoa da. Eta begiratzen baduzu janariaren prezio alokairu batean eta, ba, dame baino zertxo baina ez asko be. Orduan, iru neuro dira gaian bizimuru egiteko. Gero, karo, gana etorten direna gizona dira, eta hori normala nire da, be, euren adineko gizon baten ardura dela e, eh, familia mantentzea. Orduan, hango soldatagaz, ez daukaten modurik, izatez ez dira euren etxe, euren propio izate alokatzeko gai ez, ez, soldata horrekin. Orduan, ba, ba, erresuma batu da duena dute, ba, han alde batetik, ba, daukatelako lan egin eta soldata asko saltua beratzea aukera, eta ba, daukatelakoan zarea be, bai. Han, hau, nire asko daude, ara joaten diren gehien familia daukatean, denek dituzte lagunak bai, da, badaukate zare bat, eta da heldu eta gunditara, edo gurrengo genean, badauk lanean, eta hau da, eta klaro, eh, aukera daukate, hango soldatagaz, badirua bilaiteko albaniara, hori dela, egiten hau zidaz. E, orduan hemen daude, bueno, jakin badakigu daude hemen, transito bezala, eta bai. hien helburua dela Ingalaterra, baina, alere, hemen transitoan egonda ere, ikusi da, e, zenbait e, eh, akzidentere eh, egon direla, ez? E, Oin dela ez dakitzen bat urte, iru, bi, iru urte, bizkaiko foru aldundiaren diruarekin ustut, e, eraikizela e, arresi bat, ez? Haiek ez pasatzeko portura, eta ez dakit horrek zer eragin euki duen, dinot, arresi hori e, eraikitzeak, ze, ze gauza on, ze ekarri duen. Osa, arrisku bat, arrisku gehiago dago, edo akzidenteren bat egon da. Ba, claro, eh, logiko da mugan arrisku handiago da, eh, alde batetik, barrezia bera pasatiko edo editeko, egiteko, bai maz, distripu gondira, ba, oinak hankak besoak apurtuta eta ba, bueno, hainbeste ez, kontuan hartuta, eh, zelan egintzen diren, eh, baina, bueno, zordionez, ez da inbeti iztripu bai, egon dira batzuk, bai, bai, zelan zabarik. Eta gero, ba, arrezi zailizteko bebai, ba, dira bestelako modu hartu patzen barru daiteko, eh? Ordu nizizko dugun adibidez gertatu izan, e, eh, irun mutan saiatu zirela estoldetatik pasatzen, e, portuak bazekien, hori, eta itxu den zuen barrutik estolda bat, ordu kontua da, kanpo dikailun zira zartzeko, baina gertu zidea, ezten, ez hartu zidea ekutiz, ez portutik, ez? Ordu, ba, hor nahi ez tripularria Eh, mutil ba, bat koman egon zan utzian, bastego da zinzen bat egun, baina bost egun bueltan izango nuke. Eta beste bi ezin anai egon, baina, baina hospitalizatuta ere bai, ordu eh, iztripo nahiko zirri izan zan, ba, beste toksiko zituzte lako, eta nirikietan nahiko arazoan ditua ikusik. Bai, sartu ziren tuberietatik, ez? Bai, bai. Bale. Vale ba, ez dakit, zeo zer gehiago hori zateko, nahiara? Ba, bueno, ba, suposatzen dute goera honek, eh, ari genitzi direla, ba, dala posible da, gure, que hola eta lehen pertsonen ardu hartzeko, eta, eta, bueno, ba, ondo gure itxatekela, onen ostean de bai, ba, ba, jarraitza. Vale. Ba, eskerrik asko nahiara, gurekin egon izanagatik eta egiten duzuna lanagatik. Ba, <laughs> Bueno, pues bi elkarrezketa hauekin amaitu joko dugu gaurko irratzaioa eta horrengo astetarako ba, gaude hor prestatzen ea biziotza sortu den talde elkartasun talde horreri telia akile soziala Ainoa goitia ilapaendegia eta ikusiko dugu aurrengo asteetan ea kekoei elkarrizketa egin aldi diogun, eta ikusiko dugu aurrerantzean zelan jongoaren beste gauza batzuk sartzen. Así que besterik gabe, ba, gogoratu hori gure webgunean bidali aldi guzula nahi duzuena, kontaktua hor duzue. Eta besterik gabe, agur! Agur! Agur, agur, agur, agur. سلذ قبر نوس ذي سيالة يزيزين ميسي يتحبير القوق والصندوق قاروس تزين سليث ذفيرو وزطاس ساليتي جبالين أرش الزين ديت ثمغرفاس صغار تقديمين سليث ذفيرو وزطاس ساليتي جبالين أرش الزين ديت ثمغرفاس صغار تقديمين يا لا لا يا لا لا لا أرش الزين دي ثمار يا لا لا يا لا لا لا أسنت صغر في قديمي شمشم تيز بقى ثيني ما يلي غريبة عيني ما يلي غريبة أثفلي سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جبعت تسرقو تفسو ثقور هيدرا حجبا ثفلي سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جبعت تسرق وتفسوس سقور ذيثرا حجبا ملق جمورا قسفتي ذقرا كيني ذنين ملال داك واث وخامي ثماشاه وتسلا ملق جمورا قسفتي ذقرا كيني ذنين ملال داك واث وخامي ثماشاه وتسلا يا لا لا يا لا لا لا ولا لمداك وثوخام يا لا لا يا لا لا لا وثما شاهو تسلام صلي اللي انت بوردا بابين وبابا بابين وبابا شمشم تيز بقاثيني ما يلي غريبة وكل الوحش الغابة غابة بين وبابا غريب عن